ผมอ่านแล้ว Czytałem, czytałam. Czytałem, czytałam. ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Przeczytałem, przeczytałam całą powieść. Przeczytałem, przeczytałam całą powieść. เข้าใจ Zrozumieć. Zrozumieć. ผมเข้าใจแล้ว Zrozumiałem, zrozumiałam. Zrozumiałem, zrozumiałam. ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Zrozumiałem, zrozumiałam cały tekst. Zrozumiałem, zrozumiałam cały tekst. ตอบ Odpowiadać. Odpowiadać. ผมตอบแล้ว Odpowiedziałem, odpowiedziałam. Odpowiedziałem, odpowiedziałam. ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Odpowiedziałem, odpowiedziałam na wszystkie pytania. Odpowiedziałem, odpowiedziałam na wszystkie pytania. ผมทราบแล้ว ผมได้ทราบแล้ว Wiem o tym. Wiedziałem. Wiedziałam o tym. Wiem o tym. Wiedziałem. Wiedziałam o tym. ผมเขียนผมได้เขียนแล้ว Piszę to. Napisałem. Napisałam to. Piszę to. Napisałem. Napisałam to. ผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้ว Słucham tego. Słuchałem, słuchałam tego. Słucham tego. Słuchałem, słuchałam tego. ผมกำลังรับผมได้รับแล้ว Przyniosę to. Przyniosłem, przyniosłam to. Przyniosę to. Przyniosłem, przyniosłam to. ผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้ว Wezmę to. Wziąłem, wzięłam to. Wezmę to. Wziąłem, wzięłam to. ผมซื้อผมได้ซื้อแล้ว Kupuję to. Kupiłem, kupiłam to. Kupuję to. Kupiłem, kupiłam to. ผมคาดไว้ว่า ผมได้คาดไว้แล้วว่า Spodziewam się tego. Spodziewałem, spodziewałam się tego. Spodziewam się tego. Spodziewałem, spodziewałam się tego. ผมอธิบาย ผมได้อธิบายแล้ว Wyjaśniam to. Wyjaśniłem, wyjaśniłam to. Wyjaśniam to. Wyjaśniłem. Wyjaśniłam to. Pomru. leł. Znam to. Znałem, znałam to. Znam to. Znałem, znałam to.